Ubi caritas et amor Deus ibi est. Laudate Dominum omnes gentes, laudate um omnes populi. Quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in et num.